Divizu. Dialog. Pell zo me chek levet trabet gout anita. Dro le, lor ad an dra se dain. Ket der, dwe telefonet tain. Seul ta? A peu noj man trao gouti? Mat, di me yo deg yann fonch korle. Ya, me oui o al. Ar l'an e dwe kaset ar dain. A respon pou e de he? A pa, mwitchet. A goudet kabe drol pe glebet trabet gout o kamaradet.